gra, gra, gra, bow. Everything dead. Every upshot. Made my. Uh, ah. kakantutin ko babae mo. Tapos wala kang magagawa. Raratrasin na masabi mo. Kakaiba kami sa iba. Aatatin ka di bali ko, tunay ba talaga masarap. Sasagarin ang masabi mo. Sinay ba na hindi nagpapanggap. Pinagbabaril na dati. Pero hindi tinamaan. Manatili sa baba, hindi ko inayaan ng ebab Para mo rin ring nilasahan Ang aking edis mahaba Kaya wala ang panama Mga dalagi sa kama Ang palagi ko kasama Late man worldwide Nakasakay lang sa low ride May daladala na 4-5 Masoon yung good I know lie Brita, brita Shake that ass bitch like a stripper Liquor, liquor on my system Nag-glitch na Wildlife, kita mo naman sa highlights Pow, pow, I like uh, Babae maldita yung mad side Pag natapos yung sets i-detch VIP yung dating guest uh, VIP yung dating get uh. Bawas mo na ng banggap Sa may hudat sa daan Pare wala kang alam Kung ilang pinalagan Hindi nakabado sa may 13 Kapag nag-ahlisa ng slicks Parte na bago naka 9 Mmm, paglabas ng streets Bumibitaw ng solido uh, Kahit alam puto ko'y hollow Pag nakahawak ng drums uh, Kita mo ganong kagago gra Di na kailangan patunayan Sarili ko sa mga kilala na bida Kung sa usapang patunayan Di naman malamang kontrabida Teka lang, akin na Drake your face kita amin na Teka lang, akin na Bitch mo nag-bounce lagi akin na Pera ko, dami na Kala hugot galing makina Hawak mo, akin na Kung ayaw mo, edi tabi na Mabuti sa mabuti na tao to boy Pero dito mabait Madalas di na nagsasalita Pero kumakalabit You know, homie, I hate rats at galit sa mga pusi How ironic na dinadaga ka kay na ikaw mismo yung pusi, pusi, pusi OS. Oh OS. Go easy.